նախորbanությունների մասին համառոտ։ Նախագաբակոս Սահակյանի հանդիպումները Լիբանանում։ Պետական նախարար Արայիկ Խարությունյան Ավստրալիայի սենատում հանդիպել է սենատորների հետ։ Հայ իրավաբանների միության անդամները փորձում կվանցնեն Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում։ ԱՄՆ կոնգրեսում քննարկվել է Հայաստանին եւ Արցախին օգնություն տրամադրելու հարցը։ Այժմ այս իբալ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք բերիթում հանդիպում է ունեցել հայ հեղափոխական դաշնակցություն, սոցիալ-ժողովրդավարական հնչակյան, ռամկավար ազատական կուսակցությունների տեղական ղեկավար մարմինների ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են Արցախի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը, Արցախ-Սփյուռք համագործակցությանը վերաբերող տարբեր հարցեր։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է ավանդական կուսակցությունների դերակատարությունն Արցախի սատարման Համազգային կարևորագույն խնդիրների լուծման, այրենիք սփյուռքապերի ամրապնդման, սփյուռքում հայ ազգային ինքնության պահպանման գործում։ Երեք նախագահ Բակո Սահակյանը Բերյութում հանդիպում է ունեցել նաև հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Լիբանանի տեղական մարմնի ղեկավարության հետ։ Հանդիպանը քննարկվել է Արցախի եւ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության փոխգործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ղեկավարությանը եւ նրա անդամներին քաղաքական, տնտեսական, մարդասիրական ոլորտներում Արցախին մշտապես սատարելու համար բարձր գնահատելով այդ հայրենանվեր աշխատանքը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք Անտիլիասում մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 100-ամյակին նվիրված համաժողովի շրջանակներում անկախության հուշակոթողի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Մեծիտան Անկիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը, Հայաստանի, Սփյուռքի եւ Արցախի ներկայացուցիչներ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք վերյութում մասնակցել է նաեւ Արի կազմակերպության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած Լիբանանահայ գործարար շրջանակների հետ հանդիպմանը։ Քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը Արցախի հանրապետության զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար վաճական բարեպաշտ մեդալ է հանձնել ԱՌԻ կազմակերպությանը։ Նախագահը նշել է մեր երկրի զարգացման գործում Լիբանանահայ գործարարներուժի ներգրավվածության պահանջված լինելը, համոզմունք հայտնելով, որ այն հետևողականորեն կընդլայնվի։ Աշխատանքային այցով Ավստրալիայում գտնվող պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանը երեք հյուրընկալվել է այդ երկրի սենատում եւ հանդիպել մի խումբ սենատորների հետ։ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է Ավստրալիայի կանաչների կուսակցության անդամ սենատոր Ջանեթ Ռայսին եւ Ավստրալիայի աշխատավորական կուսակցության անդամ Քրիստինա Քենելին։ Պետնախարարը նախ շնորհակալություն է հայտնել կանաչների կուսակցությանը Արցախի հանրապետության ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչելու կապակցությամբ եւ այդ արդի փոխանցել է Արցախի իշխանությունների շնորհակալական նամակը ուղված կուսակցության նախագահ Ռիչարդ Դի Նատալին։ Սենատորների խնդրանքով Արայիկ Խարությունյանը մանրամասներ է ներկայացրել Արցախում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացների եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման ջանքերի ներկա փուլի մասին։ Անդրադառնալով բանակցային գործընթացի ներկա փուլին, պետական նախարարն ընդգծել է, որ հակամարտության մյուս կողմի Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշման պատճառով հիմնախնդիրը շարունակում է չկարգավորված մնալ։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի իշխանությունները ոչ միայն խոչընդոտում են բանակցային լարժեք ձևաչափի վերականգնմանը, այլև շարունակում են նաև բարբերաբար սադրիչ գործողություններ իրականացնել սահմանին, սպառնալիք հանդիսանալով Արցախի բնակության անվտանգության համար։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են նաև երկկողմ բարեկամական կապերի ստեղծման եւ Ավստրալիայի սենատում այդ ուղղությամբ աշխատանքների ակտիվացման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Սենատորների առաջարկով Արայիկ Հարությունյանը ներկայ է գտնվել նաև Սենատի լիագումար նիստի աշխատանքներին։ Նշենք, որ հանդիպումը կազմակերպվել է Ավստրալիայի Հայդատի հանձնախմբի աջակցությամբ։ Հայաստանին ու Լեռնային Ղարաբաղին օգնություն տրամադրելու հարցը քննարկվել է ԱՄՆ կոնգրեսում անցած լսումների ընթացքում։ Կոնգրեսական Բրեդ Շերմանը իր ելույթում դիմելով Կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումների ներկա Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կառավարչին ասել է. Դուք տեղյակ եք, որ Հայաստանը, որը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից շրջափակման մեջ է, արժանի է մեր օգնությանը։ Դուք տեղյակ եք, որ Լեռնային Ղարաբաղը, այժմ Արցախի Հանրապետությունը, ռազմատենչ ուժի հարևանությամբ է գտնվում եւ որ Վրաստանի Հանրապետության հարավային շրջանը, որը կոչվում է Սամսխեջավախեթի, շրջան է, որն արժանի է ստանալ մեր օգնության զգալի մասը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանին ամերիկյան օգնության չափը 60 միլիոն դոլարի հասնելու կոչով Իրենց գործընկերներին են դեմել Միացյալ Նահանգների 37 կոնգրեսական։ Նրանք մասնավորապես կոչ են արել Հայաստանին հատկացնել 30 միլիոն դոլարի տնտեսական, 10 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն եւ 20 միլիոն դոլար տրամադրել Հայաստանում օթևան ստացած մերձավոր արևելքի հայ փախստականներին։ Նամակում նաև կոչ է արվում դադարեցնել ցանկացած օգնությունը Ադրբեջանին եւ փոխարենը 10 միլիոն դոլարի օգնություն տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղին ականաձերծման աշխատանքներ իրականացնելու եւ զինադատարի խախտումներ գրանցող սարքավորումների տեղադրելու նպատակով։ Նոտրդամից եւ Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիայի համասանի իրավաբանական բաժնի երկու ուսանողներ ընթացիկ տարվա ամռանը կայցել են Արցախ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում կմասնակցեն առաջին անգամ անցկացվելիք փորձուսուցմանը։ Ծրագիրն իրականացվում է հայ իրավաբանների միությունը Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ համագործակցության շրջանակում։ Միության կողմից ընտրված դիմորդներ Դավիթ Ավակյանը եւ Անահիտ Սարգսյանն արդեն իսկ արձագանքել են Արցախ այցելելու առաջարկին, հայտնելով իրենց ողջորությունը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում իմ փորձությունից մեծ ակնկալիքներ ունեմ։ Կարծում եմ այն հնարավորություն կտա ոչ միայն զարգացնել իմ գիտելիքներն ու հմտություններն, այլ հրաշալի առիթ կհանդիսանա Արցախն ավելի լավ ճանաչելու, ասել է դիմորդներից Դավիթ Ավակյանը։ Լեռնային Ղարաբաղում լուրջ էսկալացիա չի լինի, քանի որ դրանում շահագրգռված չէ Իրանը։ Այսպիսի կարծիք News.am-ի թղթակցի հետ զրույցում հայտնել է քաղաքագետ Սերգեյ Շաքարյանցը։ Նրա խոսքով իրավիճակի լարմամբ շահագրգռված չեն նաև Մոսկվան եւ Անկարան, քանի որ նրանք ստիպված են հաշվի նստել Իրանի դիրքորոշման հետ, որը շատ ծանրակշիռ դեր է խաղում տարածաշրջանում։ Պետք է նշել, որ ապրիլյան լարվածության ժամանակ Իրանը զգալի ներդրում է ունեցել ռազմական գործողությունների դադարեցման հարցում։ Ընդ որում Թեհրանը Մոսկվայից շուտ էր արձագանքել, պարզաբանել է քաղաքագետը, դա պայմանավորելով այն հանգամանքով, որ Կրեմլը այն ժամանակ զբաղված էր այլ հարցերով, մասնավորապես Դոնբասում տիրող իրավիճակով։ Բացի այդ, այդ ժամանակ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև բավականաչափ լարված հարաբերություններ էին ստեղծվել խոցված ռուսական ինքնաթիռի պատճառով։ Քաղաքագետը համարում է, որ այն ժամանակից ի վեր իրավիճակը զգալիորեն փոխվել է եւ ներկայումս Ղարաբաղում լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ սկսելու համար լուրջ նախադրյալներ չկան։ Միաժամանակ Սերգեյ Շաքարյանցը չի բացառել, որ համանապակ բախումներ կարող են լինել, սակայն ռազմաճակատի մի քանի հատվածներում։ Նրա կարծիքով լարվածություն կարելի է սпасել շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ։ Բացի այդ, ադրբեջանական կողմը հաջողության համար կարող է ուշադրությունը շեղող հարվածներ հասցնել ընդཐུպ հայ-ադրբեջանական սահմանին, որ շեղի ուշադրությունը հիմնական հարվածի հատվածից։ Այսօր Ստեփանակերտի Ստեփան Շաումյանի անվան մարզադաշտում ամփոփել են Արծվիկ ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլի արդյունքները։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Երորյա թեժ պայքարից հետո այսօր հայտնի դարձան ռազմամարզական խաղերի արդյունքները։ Նշենք, որ խաղերին մասնակցում են հանրակրթական դպրոցների 10-ից 11-րդ դասարանի աշակերտներ։ Ռազմամարզական խաղերը բաղկացած էին 5 մրցաձևերից՝ շարային պատրաստություն, կալաշնիկովի ինքնաձիգի ոչ լրիվ քանդում, հավաքում եւ պահեստատոփի լիցքավորում, հրաձգություն ինքնաձիգից, քաղաքացիական պաշտպանություն եւ ֆիզիկական պատրաստություն։ Այսպես ընդհանուր թիմային հաշվարկում հաղթող ճանաչվեց Ստեփանակերտի 11-րդ դպրոցը։ Երկրորդ երկրորդ տեղը գրավեց Մարտունու հերհերի միջնակարգ դպրոցը եւ Լավագույն Եռյակը եզրափակեց Մարտակերտի վանքի միջնակարգ դպրոցի թիմը։ Երկրորդ մրցանակային տեղը զբաղեցրած հերհերի միջնակարգ դպրոցից Սամվել Գրիգորյանը մեծ զորույցում նշեց, որ դժվարությամբ, բայց այնուամենայնիվ հաջողվեց զբաղեցնել մրցանակային տեղ։ Չի կարելի ասել, որ հեշտությամբ ամեն ինչ ունի դժվարությունը, բայց մենք անկոտրում հոգի ունենալով կարողացանք հաղթահարել մեր արջև դրված բոլոր դժվարությունները, փորձությունները եւ հաղթանակով դուրս եկանք այս մրցույթում։ Իդեպ արդեն 4 տարի է ինչ հերերի դպրոցը զբաղեցնում է երկրորդ տեղը։ Տնորեն Սարգիս Գրիգորյանի խոսքով 4-րդ անգամը 11, 13, 15 թվականներին եւ 18 թվականին մասնակցելով հանրապետական մրցումներին գրավել ենք երկրորդ տեղը։ Ինչ խոսք, Ստեփանակերտի թեման կարողանում է գերազանցել պիտի պայքարեր։ Այս տարի մեծ հնարավորություններ ունենք քրակային պատրաստությունից միավորներ ուղղակի ցածրել։ Նշենք, որ մրցանակային տեղերը զբաղեցրածները արժանացել են պատվոգրերի եւ դրամական պարգևների, իսկ մնացած մասնակիցները թանկարժեք նվերների։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հադրութում տեղի ունեցել բնական աղետները եւ նրանցից պաշտպանվելու վարքականոնները թեմայով սեմինար խորհրդակցություն։ Միջոցառման մասին հերախոսով պատմում է մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Լավթյանը։ Սեմինար խորհրդակցությանը մասնակցում էին կուրսային սպորտի բաժնի մասնագետներ եւ ուսուցիչներ հադրութի մեծ թաղերի տողի եւ ալյուխի միջնակարգ դպրոցներից։ Սեմինար խորհրդակցությունը վարում էր Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության, արևելյան ծառայության պետական ոչ ալտրային կազմակերպության, մնակցության հետ տարող աշխատանքների գծով բաժնի վարիչ Հայկանուշ Եսայանը։ Սեմինարը նպատակ է հետապնդում 2018 թվականի ապրիլի 10-ին Հադրութի Միքայել Մանդելյանի անվան միջնակայք դպրոցում անցկացվել է Մուրսույթ Վիկտորինայի հստակ կազմակերպմանը, որին կմասնակցեն Հադրութի մեծ թաղերի տողի եւ Աժոխի միջնակայք դպրոցների աշակերտները։ Հայկանուշ Եսյանը նշեց, որ Մուրսույթ Վիկտորինան մի նպատակ է հետապնդում՝ աշակերտների ուշքների մոտ զիավորել եւ ակտիվացնել բնական աղետների եւ նրանցից պաշտպանվելու վարքականոնների վերաբերյալ գիտելիքները։ Վիկտորինան ունի նաեւ դաստիարակական նշանակություն, որի բացի Վիկտորինայի մասնակիցները աշակերտներից կուսանեն նաև մնացած աշակերտներին եւ ուսուցիչներին։ Հայկանու Շերսյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության արևելյան ծառայություն պետական ոչխարային կազմակերպության հաջորդի դիտակետի հրանգիչ Սեդա Ակոպովան պատասխանեցին սեմինարի մասնակիցների հուզող հարցերին։ 2018 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 8.6%, Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2017 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ ընթացիկ տարում առևտրաշրջանառությունն աճել է 43.2%-ով։ Հաշվետու ժամանակահատվածում 41%-ով աճել է արտահանումը, 44.4%-ով ներմուծումը։ Հունվար-փետրվարին շինարարության ծավալն աճել է 22.7%-ով, ծառայություններին 15%-ով, իսկ արդյունաբերությունը 8.3%-ով։ 2018 թվականի երկու ամսում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 0.1%-ով նվազել է գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի ծավալը։ Ռուսաստանի Դաշնության հայ համանքի ներկայացուցիչները վերականգնում են Ռուսաստանի Դաշնության Վոլոգդայի շրջանի ռուսական եկեղեցիներից մի քանիսը, Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության Վոլոգդայի շրջանի նահանգապետ Օլեգ Կուշինիկովը Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլի հետ հանդիպմանը։ Մասնավորապես նահանգապետը պատմել է պատրիարքին, որ հայ համայնքի նախաձեռնությամբ եւ նրա միջոցներով վերականգնվում է Շեքսնա գյուղի Աստվածամոր Կազանի սրբապատկերի ռուսական եկեղեցին։ Շեքսնայի եկեղեցու վերականգնողական աշխատանքները մեկնարկել են տեղաբնակ հայ բարերարներ, եղբայրներ Ատոմյանների կողմից 2016-ին։ Շինության արտաքին տեսքի վերականգնումն արդեն ավարտված է։ Արգենտինայի Բելգրանո եւ Արեմտյան ազգային համասարանները հայկական համայնքի ջանքերի շնորհիվ չեղարկել են 1915 Օսմանյան կայսրության ամենաերկար տարին խորագիրը կրող ժխտողական համաժողովի անցկացումը։ Համաժողովը պետք է անցկացվեր Անկարայի համասարանի հետ համատեղ։ Համաժողովի մասին հայտարարելուց հետո հայկական համայնքի բոլոր երիտասարդական կազմակերպությունները հանդես են եկել հայտարարություններով, որ անընդունելի է նման բնույթ կրող միջոցառումների անցկացնելու թույլատրումը ակադեմիական միջավայրում, հատկապես մարդու իրավունքների ոլորտի առաջամարտիկ եւ հայոց ցեղասպանությունն առաջին ճանաչած երկրում Արգենտինայում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամատություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 ուժգնացումների ժամանակ սպասվում է 20-ից 29 մետր վարկյան արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 6-ից 11, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։